Book 2 66 66 66สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง Possessiv Pronomen 1 Possessivpronomen Pronomen 1ผมของผม ich mein. Ich mein. ผมหากุญแจของผมไม่พบ Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. คุณของคุณ Du, dein. Du, dein. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? เขาของเขา er sein. Er sein. คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? เธอ ของเธอ sie ihr sie ihr เงินของเธอหาย ihr Geld ist weg ihr Geld ist weg และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย und ihre Kreditkarte ist auch weg und ihre Kreditkarte ist auch weg เรา ของเรา wir unser wir unser คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund. คุณหนูของหนู ihr euer ihr euer เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Kinder wo ist euer Vati Kinder wo ist euer Vati เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Kinder wo ist eure Mutti Kinder, wo ist eure Mutti?